Novosadskoj gospi, čiji se blagdan slavi 10. svibnja svake godine, zapisana je među posljednjima, čekala je dosada da se pjeva. Pripevne su riječi moje, bezgrešna djevice, okrunjena majko, obrano kršćana, nebeska vrata, majko milosti, gospo Trsacka, kraljice jadrna. Tako doživljavam Trsatsku gospu. Hvala fra Bonaventura Duda na ovim krasnim riječima, a još više hvala na ovoj divnoj himni. Gospod Trsacka moli za nas. Dobar dan, dobri ljudi. Poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. To je emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Mir vama. Želio bih posebno pozdraviti naše današnje goste, to su Fravenancije Mihaljević, duhovni asistent mjesnog bratstva Kaptol, miri dobro. Hvala. I fra Siniša Pucić, bogoslov. Miri dobro. Siniša će poslije uz ovo bogoslov dodati još dosta toga, posebno vezano sa Trsatom, ali za sada naši gosti su s nama ovdje da bi razgovarali, prisjetili se, posvijestili i pokušali si, makar smo u radio emisiji, imamo samo audio mogućnosti, ipak stvoriti nekako sliku i vizualizirati si, posvijestiti jednu prekrasnu sliku, jednu majku milosti, Mariju i kako ona zapravo došla na trsat. Fra Emanuel Hoško u svojoj knjizi na vrhu trsatskih stuba zabilježio je sljedeće. Teklo je 1362. ljeto, kada je Urban V, Francuz, vrhovni svećenik, za svog prelaska iz Avignona u Rim, zaželio tom prilikom, naveden vidljivim čudom i unutarnjom milosti, posjetiti svetu kuću Lorecku. Prema pisanju povjesničara, on je prvi papa koji ju je posjetio, kako je bio dobro obavješteno o zbivanjima oko nje i posebno o Trsatskom mjestu, gdje se ona zaustavila tri godine – sedam mjeseci i četiri dana, odlučio je spomenuto trsotsko mjesto počastiti i probuditi pobožnost ilirskih naroda i njihovu odanost slavnoj djevici, pa je poslao iz Rima po ocu Bonifaciju na Napoljcu, apostolskom propovjedniku, jedan lik spomenute djevice, rad Svetog Luke, koji je naslikan na cedrovoj dasci, visokoj dva dlana i jednu uncu, širokoj tri dlana i dvije unce, i sa svojim privjescima. Marija drži sinčića na desnoj ruci, poduprta lijevom. Obje su ozbiljna lica, poput drugih slika Svetog Luke. Nema sumnja da je ovaj rad naslikan njegovim rukama, jer tako govore povjesničari i naše medvedgradske uspomene. Slika je također čudotvorna, poput ostalih njegovih radova. Da je jedna slika čudotvornija od druge, to može poticati od različitih uzroka – to jest od milosti Božje i od zasluga slikara, konačno od sticaja okolnosti i potrebe onih naroda među kojima se slika nalazi. O tome imamo primjer mnogih umjetnina, a naročito one koja je u našem samostanu u Olovu, gdje muslimani i pravoslavci i kršćani primaju milost, o čemu imam iskustvo jer sam tamo bio. Ovu predaju je zabilježio Franjo Glavinić u svojoj historiji i Tersatuni. Pa legenda govori kako se Papa Urban zapravo smilovao suzama hrvatskih hodočasnika, romara, koji su plakali u Loretu na svetištu nad činjenicom da su ostali bez svete nazaretske kućice. I mi mnogi od nas su plakali kada su dolazili na trsat moleći majku milosti da im udjeli milost milostrđa. Pa ja ću sada zamoliti naše goste da možda sa svog stanovišta ispričaju i svoje doživlja i svoj dojam o toj slici, o Trsatu kao mjestu na kojemu se nalazi majka milosti. Evo možemo početi od Fravenancija koji je sigurno mnogo vremena proboravio ispred te slike. Ja sam o Trsatu čuo još davno prije prije 54 godine kada je osnovano naše Franjevačko filozofsko učilište na Trsatu, došao sam tamo kao student i proboravio dvije godine. I na mene je Trsat ostavio duboki dojam. U koje god doba dana znao sam otići malo na kor ili se pomoliti ili pokloniti. Uvijek se našao pokoji hodočasnik ili grupe hodočasnika da su u tišini molili. To ono što čini mi se trsat pruža svima onima koji dolaze u to svetište i koji se u tu nadahnjuju Božjom blizinom, Marijinim milosnim majčinskim posredništvom. I sigurno da gospodin upravo potom Marinome majčinskom i milosnome posredništvu daruje mnoge milosti. Neke su i zapisane u knjizi čudesa, međutim sigurno da je mnogo toga ostalo nezapisanoga, ali ostalo zapisano duboko u srcima ljudi, osobito trsačana, riječana, e, stanovnika Hrvatskoga primorja, naših e, sjeverno-jadranskih otoka, Istre, koji rado hodočaste ovo Marino svetište – i koji je na taj način iskazio i svoju pobožnost i svoju odanost, ali ja vjerujem, time zapravo pokazuju svoje vjerničko iskustvo, ono što su dobili u tome svetištu. Kasnije sam, evo kao Franjevac, kao svećenik e, ili ispovjedao ili propovjedao u tome trsatskom svetištu, ali uvijek sam upravo to osjetio. Božju blizinu a isto tako i moć Marinog majčinskog zagovora i ljubav koja jednostavno se upravo razlijeva na tom svetom mjestu preko evo boravka milosne nazarske kućice, ali i ove uspomene koje je Papa Urban podario Hrvatima, ovu prekrasnu ikonu, evo kao što tradicija govori da je naslikao sam Sveti Luka, Marin milostni lik s djetetom u rukama koje nam na neki način i daruje Isusa, ali isto tako pogledom je usmjerena i prema Isusu, ali i prema nama koje evo dolazimo moliti njezin majčinski zagovor. Siniša, ti si trsačanin. Pa da, moglo bi se to tako reći. Trsat je dio mene, ja sam dio trsata jer E, cijeli život provesti u okrilju majke milosti je doista zapravo jedna velika milost. Mm, puno puta onako kada bi pronašao neke trenutke za preispitivanje bi uvijek požalio što evo živeći toliko godina uz sliku gospe Trsatske uz Marino svetište na Trsatu kao da mi je mnogo puta promakla ta ljepota ta, ta divota, ta milost živjeti doista blizu Marinog doma, blizu kućice svete obitelji i čovjek nekako si to možda više posvješćuje ko, kada dođe kao hodočasnik jednom godišnje možda i puno rijeđe nego evo kao ja koji sam imao evo, priliku više od 30 godina proboraviti u, na tom svetom mjestu. No međutim evo nekako vrlo brzo shvatim da uvijek je Marija ta, gospa je ta koja uvijek daje novu priliku i poziva da se vratimo Isusu, da se vratimo u njen dom na Trsatu i evo, doista Bogu zahvaljujem, majci Bože zahvaljujem što sam rasao, odrastao u tom okrilju, što sam tu poprimio one čvrste temelje vjere, ljubav prema Bogu, ljubav prema Mariji i ono isto tako evo što me čini sada i bogoslovom Franjevačima, to je ljubav prema svetome Franji, braći Franjevcima, jer to je također neodjeljiva zapravo činjenica, taj e, suživot braće Franjevaca, naše Franjevačke prisutnosti na Trsatu, koja je tamo jednostavno e, ne može se ne primijetiti svakome hodočasniku ili svakom onome koji e, dolazi povremeno ili redovito u Marino svetište, dakle s koliko ljubavi i, i koliko evo postojanosti e, su se naša braća Franjevci uklopili u to svetište, dakle kao čuvari marinog doma. Tako da jednostavno ovaj moj put od, rekao bi, od onog djetinstva, mladenaštva, preispitivanja, traženja do ulaska u Franjevački red je zapravo meni logičan kad gledam zapravo to sveto mjesto Trsacko gdje sam odrastao u Marinom okruženju, okruženju evo braće Franjevaca koji, koji tamo žive, djeluju, rade, koji evo daju sebe za, za sve hodočasnike, sve vjernike koji tamo dolaze. Mhm. Sveti Franjo je e, Mario Mariju Anđelsku porcijunkulu smatrao kolijevkom Franjevaštva i znao je reći braćo šta god da se dogodi pa makar vas pokušali izbaciti kroz prozore nikad se ne dajete otirati s toga mjesta. Koliko onda trsat zapravo koljevka tvog franjevaštva? Jer ti kažeš da si proveo dosta godina u rijeci, na trsatu i onda si krenuo, čuo si poziv, osjetio si poziv. To je bilo tvoj, tvoje vraćanje milosti majici, milosti. Tako je. Rekao bi do 18. godine da sam bio dio onoga jedne tradicije koja je opet s jedne strane lijepa i dobra, znači ono što vezuje zapravo usudio bi se reći sve vjernike grada Rijeke i okolice ustrsat kao jedno mjesto koje je nezaobilazno kad je u pitanju vjera toga kraja. E, ja sam isto bio evo, onaj koji bi dolazio sa svojim roditeljima na Trsat, osobito u velike Marine blagdane, evo na Velu Gospu, Malu Gospu, kad je Trsat kao i danas nekako diso svečanije, ljepše bogatije uz veliki broj hodočasnika, pa se onda još više osjetila ljepota i veličina tih blagdana i njihov značaj. Ali s obzirom da se baš taj poziv nekako počeo rađati na Trsatu za moj život, e, za evo moj, moj nekako ulazak u Franjevački red, onda je to postalo intenzivnije. E, nekako sam rekao, usudi bi se reći progledao, dakle e, drugačijim očima počeo gledati taj lik Marije uh, koja evo bdije na Trsatom uh, baš te čudotvorne slike uh, jednostavno čovjek onda više razmatra upućuje i svoj pogled, svoje molitve onako konkretnije, životnije za sebe, ali još više isto za one koji su mu darovani u životu. Tako da doista koliko god sam evo osjećao i nekako uvijek E, potrebu da budem više bliži Trsatu, više bliže Mariji u onom nekakvom izvornom smislu e, Marije kao majke, kao one koja je doista puna milosti i želi tu milost izmoliti, predati svima nama koji se utječemo, to nekako evo se uklapa u taj svakodnevni hod i moga života i kada je poziv u pitanju. Tako da evo i dan danas kada imam prilike vratiti se Trsatu i, i, i toj svojoj koljevci, svome domu, nekako uvijek osjećam da me Marija čeka, da ona tu za mene, da me uvijek prati, ali evo doista da sam došao kući tamo gdje i pripadam. Marija čeka svako svoje dijete, Marija čeka svakog hodočasnika. E, mi zapravo svjedočimo i u subotu će biti svećana svečana proslava i e, svečana misa. E, pa možda Fravenancije da nam kratko najavite e, što se događa na Trsatu 1. srpnja. Pa ja bih želio sad to i najaviti, ali i pozvati. Ja bih to nazvao da će to biti veleslavlje, jer e, zaštitnik ili pokrovitelj ovoga slavlja 650 godina dolaska ove trsatske ikone s likom Majke Božje i Isusa. E, delegat Papi biti će uzoriti naš kardinal nadbiskup Zagrebački Josip Bozanić. A mislim da bi bilo lijepo kad bismo i mi iz unutrašnjosti Hrvatske koji inače rado hodočasimo u to svetište i koji u osobitu nekim zgodama i punimo prostore toga svetišta. Osobito se to možda očitovalo 70. i 80. godina ovaj, eh, prošloga stoljeća, ali evo još uvijek su živa hodočašća iz ovih naših krajeva. Ja bi evo želio vas i pozvati, još uvijek i prilike se imat eh, danas i sutra pribilježiti u sakristiji eh, crkve Svetoga Franje na kaptolu broj 9 i evo ako se skupi dovoljan broj, lijepo bi u subotu u 7 sati pošli na to hodočašće i sudjelovali na toj svečanoj misiji u 11 sati, onda bi bismo se po dogovoru vratili u poslijepodnevne sate. Evo smatram da bi bilo lijepo da i mi iz Zagreba sudjelimo na tome veleslavlju i da tako počastimo ono što je Papa Urban htio počastiti naš narod tom ikonom, da im isto tako evo e, osjetimo kako je to veliki događaj i velika milost za nas, da je taj i lik 650 godina ovdje među nama. I sad nam Papa Franjo šalje svoje blagoslov i on na neki način stoji nad ovim slavljem i kaže evo, Papa vam je poslao sliku, Papa vam šalje blagoslov. Pa u tim mislima poslušajmo naš mali glazbeni broj. Uz tebe smo cijelog Božjeg vijeka, sjaš nad nama blagoslov nam nosiš. Bog te slavi časti tvoja rijeka, uvijek za nas zagovor isprosi. Vrha brijega otvaraš nam vrata, put nebesa zavaš naš naša zvijezdo mora, još nam treba dok se sutom hvata, Tvoga svetog zagovora. Majko naša, gospod sada, sveti žeže plamen, dok smo s tobom milost nam je data u sve vijeke vijeka. Amen. Rođeni smo podno Tvog zvonika i pod Tvojom zaštitom pred svetom. Rajska Mir dobro, e, dobrodošli u našu emisiju Poziv u svijetu. Govorimo o obljetnici 650 godina dolaska Majke Milosti e, na Trsat. S nama su fra Venancije i fra Siniša. E, opisali smo legendu o dolasku slike koju je Papa Urban V poslao, a ima još jedan detalj koji je vrlo interesantan uz tu sliku, a to je da je ikona Majke Bože Isus na njoj, e, prva ikona koja je okrunjena zlatnom krunom van Italije. To po nalogu pape. E, u knjizi e, Frajmana Hoška na vrhu Trsatskih stuba ovako je zapisano sjećanje na tu krunidbu. Dakle, Francetić koji je kao gvardijan i upravitelj Trsatskog svetišta želio potaknuti e, svakodnevnost i e, e, pobožnosti na, na trsatu, traže način kako da poveća vjersko značenje prošteništa i kao put ko ostvarenju svoje namisli izabrao je krunitbu slike gospe Trsatske. U biskupu talijanskog reda Verone, kardinalu Franji Barbarigu, našao je zagovornika svoga nauma. Kardinal je posljedovao Rimu tako da je kaptol Bazilike Svetog Petra dodijelio iz zaklade kneza Aleksandra Sforce dvije krune za krunitbu Marina i Isusova lika na slici Trsatske gospe. E, međutim, ono što je za nas danas isto također vrlo značajno je da je Francetić uspio pobuditi zanimanje društvene javnosti za, namjeravanu svećanost. Obavijest o proslavi uputio na carski dvor u Beću, a zatražio i sudjelovanje predstavnika Hrvatskog sabora kod same svećanosti. Sabor je 1714. podržao njegovu zamisao i na svojem zasjedanju zaključio Rijetko je slavu i čast namijenila sveta rimska stolica čudotvornoj slici Trstatske gospe. Poslaće iz Rima dvije zlatne krune kojima će se ovjenčati gospa i maleni Isus u njezinim rukama. Krunitbu će s velikim svećanostima obaviti jedan kardinal. Sadašnji velečasni otac Gvardijan jer je to sveto mjestu u vlasti Kraljevine Hrvatske, vrlo učtivo i posebno poziva slavne staleže i redove i to za početak rujna ove godine na onu svečanost kod koje će se rijetkim i osobitim krunama koje je poslala njegova svetost vrhovni svećenik ovjenčati slika velike i čudotvorne majke preblažene djevice Marije i malog Isusa. Evo na ovaj način je Sabor pozvao i opisao ovaj događaj Može nas e, u ovom trenutku samo možda to potaknuti da razmišljamo o ulozi koju je Sabor imao. Sjetimo se i e, zavjetnih 800 e, godina kršćanstva, sjetimo se Ludbrega, sjetimo se svih onih trenutaka u kojima je Sabor prepoznavao značaj vjere, prepoznavao je značaj kršćanstva za Hrvatsku, za narod hrvatski, za njegovu opstojnost, za, njegov, za njegovu borbu u uvijek vrlo teškim vremenima. Pa nakon e, ovog krunjenja e, možda da pramo malo razmišljati i o upravo tom razvoju pobožnosti, o samim pobožnostima na, e, na, na trsatu. Što zapravo za narod znači trsat, što za narod znači majka Božja. čitajući Nazaretsku djevicu E, časnog sluge Božjeg Alekse Benigara, na jednom mjestu Bonaventura pronalazi u njegovim papirima sljedeću bilješku. Poslije presvetog imena Isusova nema imena slađega i dražega nego li ime njegove djevičanske majke. Mi ljubimo Mariju jer nam ju je Isus u svojoj smrtnoj muci viseći na križu dao za majku. Njezino nas ime štitilo u koljevci – Njezino ime razveseljavalo našu mladost. Njezino ime mi omirisom svojih kreposti privlači Bogu. Mi ljubimo to sveto ime, jer nas ono štiti, brani i podržava u našim pogibeljima, tješi u kušnjama i govori nam o majici koja nas obogaćuje svojim dobročinstvima. Mi ljubimo to sveto ime, jer se nadamo da će ono, kao što je bilo zvijezda u jutru našega života, biti također zvijezda večernica našega zemaljskoga života. Majka Božja je bila drugarica i suradnica Isusu u neizmjernom dijelu našeg otkupljenja. Ona je dijeliteljica svih milosti Kristovih, idealni uzor kako nam je živjeti životom milosti koju nam je Krist zaslužio. Prema tome, to ime, ona prečista majka, sudjeluje s Kristom i u razvijanju i usavršavanju našega vrhu naravnog života. Ovako je razmišljao Aleksa Benigar o Mariji, proveo on e, na trsatu svoje izvjesno vrijeme, e, kao i mnogi Franjevci, pa fravenancije. Probajte nam malo opisati što zapravo Marija znači za, znamo što znači za Franjevce, što znači za narod, što znači za pobožnost, za traženje E, milosti, za utjecanje u ovoj suznoj dolini u kojoj se nalazimo? Pa, dobro se prisjetiti onda što nam crkva progovorila o Mariji, upravo razmišljajući nad Božjom riječi, ono koliko nam je Boža riječ zapisala o njoj. I mi nju nazivamo da Isusova i naša majka. Ovo što je Papa počastio ovaj lik gospe Trsacke krunama. Dobro se prisjetiti, mi smo Marina Kruna. Ja bih volio da je ova obljetnica koju ćemo slaviti u subotu, da naše prisustvo bude Marino krunjenje, Marino iskreno čašćenje. A ono što ona značila, evo, za nas kršćane, lijepo je to naznačio, evo, sluga Boži Pater Aleksa, i svog osobnog vjerničkog iskustva. Evo dok je gospodin Krešo čitao ove riječi njegove, prisjetio sam se onoga što sam evo doživio i vidio prošli tjedan kada sam s jednom grupom sesta, čase sestara Franjevki odočastio i svetom Josipu i Ukrašić evo na mjesta rođenja i života e, našeg blaženog Alojzija onda upravo kad smo bili kod njegovog kreveta, on je milosni lik koji je toliko značio Blaženom malojziju i u njegovom životu i sjeća na njegovu pobožnu majku Barbaru, ali isto tako što mu je značio i u časovima njegovog umiranja, dok je u svojoj ruci držao zapaljenu svijeću, dok je očekivao pohod gospodnji vjerojatno da je upjerao i svoj pogled prema tome miloslavme liku kojega i želio imati iznad svog kreveta kao jednu svetu uspomenu, ali vjerojatno evo da je često svoj svetački pogled upirao prema njoj, utječući se u zagovor, ali ja vjerujem i preporučujući evo sve potrebe i naše crkve i našega naroda i svoje nadbiskupije onim tjeskobimnim vremenima i evo godinama kada smo bili u mraku jednog totalitarnog režima, kada smo bili pod komunizmom, da evo uvijek smo u Mariji nalazili i utjehu i radost i osnaženje. I dobro se upravo sjetiti koliko su ljudi u Marijina svetišta zapravo iskazivali svoje štovanje, ali su time zapravo i otvarali svoju vjerničku dušu onome što Marije uvijek često puta tako slikana ili prikazivana u, na kipovima da nas nosi u naruču Isusa ona nam ga je eto darovala ona nam ga je nosila ona ga je rodila ona ga je po milosti primila u svoje majčinsko krilo a isto tako imala je i milost devo, i on kad je svoju dušu i svoj život predao za naše spasanje, da se opet našao u majčinskom krilu. Mrtvi Isus, često tako oslikavan kao pijeta, tu se isto Marija pokazuje koliko je ona i majka boli, koliko je ona i majka koja nas evo neprestano prati u svim našim životnim okolnostima i situacijama i koliko nam ona i utjeha i zagovor i ohrabrenje i osnaženje, a isto tako koliko ona za sve nas jedna nada spasenja. E, slušajući, slušajući vas ovako dok nabrate Mariju, e, imamo rukama trsatske litanije i samo ću nekoliko pročitati Sveta Mati Spasitelja, Sveta Mati ljubaznosti, ljubavi, milosrđa, dobrote, pravde, jedinstva, milosti, cesarova, čistoće, pomirbenosti, složnosti, djevičanstva, slatkosti, vječnosti, blagoslova, dobrohotnosti, svjetlosti ljepote, stege, pomoći, istine, zasluge, jakosti, slave, pravednih, sirota, ubogih, utješenja, sveta mati radovanja, mudrosti, dragosti, sinova Božih, veličanstva, bojažljivih, ufanja, spasenja, svetosti, naučavanja, sveta mati savršenosti, premudrosti, radosti, darivanja, blaženstva, uzvišenja, čednosti, neporočna, neoskvrnjena, otpuštanja, kreposti, sveta mati časna, nevoljnih, ustrpljenih, anđelska, nebesa, svijeta, sveta mati djedovine, slobode, svih veselja, sreće, zdravlja, skrušenosti, naša učiteljice poniznosti. Ovo su zaista opisi koji bi nas trebali ponukati da stojeći pred slikom majke milosti u bilo kojoj situaciji da se nalazimo, u bilo kojem razmišljanju da jesmo, da svojim litanijama pronađemo i da ih prebiremo u srcu, onako kako je Marija prebrala u srcu ona događanja kojih je sigurno bilo u toj istoj kućici koja je došla na trsati koja je sa Trsata otišla u Loreto, svetoj Nazaretskoj kućici. Siniša, jedno pitanje. Dok sam čitao ovaj opis krunitbe e, i Gvardijana Francetića kako je angažirao sve ove e, i sabor i kralja i papu i biskupa kako bi organizirao krunjenje. Nisam se mogao oteti dojmu da mi je jedan gvardijan isto također poznat u svojim tom događanju. Ili tebi možda neko ovako liči na Francetića? Pa vjerojatno zajedno mislimo na jednu osobujnu ličnost našeg brata. Nažalost, evo od siječnja mjeseca, odnosno dveljače veljače, već i pokojnog Raserafina Sabola koji je ugradio, usudio bi se reći, evo, cijeli život, zadnjih evo više od 20 i, i 6-7 godina, evo 30 desetljeća u Trsat. I svi oni koji sada dolaze na Trsat, kao oni vjernici kojima je Trsat jednostavno koljevka, evo što smo rekli, mjesto bez kojeg ne mogu živjeti, osobito svoj vjerski život, da jednostavno još uvijek teško se mire sa činjenicom da onaj koji je bio sve prisutan na Trsatu u svakoj pori događanja e, vezano za Trsatsko svetište, bilo građevinskih radova, bilo e, hodočašća, bilo svakodnevnog samostanskog vjerničkog života, da jednostavno evo došlo je i to vrijeme kada sada se piše jedna, usudio bi se reći, nova ono, povijest Trsata, barem e, kako mi sad vidimo, jer Fra Serafin je doista bio čovjek koji je koji je od Trsata, pogotovo novije vrijeme, učinio jedno osobito mjesto za, za, za, za svakog vjernika koji ovdje dolazi bilo kao hodočasnik, bilo kao e, vjernik koji tamo svakodnevno živi, a bi se reći i kao čovjek koji možda još uvijek ne otkriva tu e, vjerničku dimenziju sebi, kršćansku, neću reći nevjernik, nego onaj koji još uvijek nije upoznao evo, Isusovu i mačinsku ljubav, a sigurno e, pamtići fra Serafina sjeća se tog čovjeka sa, sa sjetom, sa evo, puno poštovanja i nada sve evo, sigurno i ljubavi, s obzirom da i on bio čovjek koji je s kojim, kog se moglo povezati za onog običnog čovjeka, malog čovjeka koji je tamo prolazio, dolazio svakodnevno pa do evo, predsjednice države, gradonačelnika, župana, pape, biskupa, svih onih koji evo, poput Francetića se sada ispomenu, a što je evo i potvrđeno gledajući njegov, njegov ispraćaj u kraljestvo nebesko, dakle s ovoga svijeta i nedavno prilikom promocije monografije, fotomonografije koja je evo izašla točno na dan 8. lipnja kada je i on sam istica kao vjerojatno najveći dan njegovog života kada je trsat pohodio sveti Ivan Pavao II, papa naših dana. Evo tim tom gestom kada papa nije baš često viđan e, ni on do tada, a ni mnogi prije njega, koji kleči pred, pred likom, evo u tom trenutku gospe Trsatske i predaje sve nas, predaje naš narod, rijeku, onaj kraj, pa i cijeli svijet u zagovor majke milosti, evo i tako je kasnije onda i ovjekovječio i kipar Anto Jurkić postavljajući i e, hodočasnika spomenik ispred svetišta, dakle koji uvijek će ostati e, podsjetnik na te nezaboravne dane, osobito na taj dan. Evo, tako da smo e, imali prilike evo, i nazočiti predstavljanju fotomonografije kada su mnogi e, govorili o sjećanju na fraserafina i na svo to vrijeme kada je Trsac, Trsatsko svetište u onom nekakvom vanjskom smislu promatrajući ga dobio jedan novi izgled i e, perivo gospe Trsatske kad je uređeno i evo i taj posjet svetog oca pape i, i mnogo toga što fra Serafina ono, posebno se ističe i prepoznaje u našem narodu i, i, i u društvu. Jednostavno, evo, šta drugo reći nego kako on sam sebe rekao, on je bio i ostao Serafin Trsatski, evo dao osjeta taj jedan, e, jednu naznaku da je on njegovo srce i on sav cijeli kucao i živio za trsat za to svetište. Tako da evo, ostavio nam je mnogo toga što nas je na neki način zadužio da i evo sve generacije Franjevaca, nas koji ostajemo poslije, također i na tom svetom mjestu možemo učiniti što je do nas uz Božju pomoć da damo jedan trag e, ugradići u to se skupa i našu ljubav, odanost majci Božjoj i svim ljudima koji tamo dolaze evo, tražeći utjehu, tražeći njen zagovor. Mm. Hvala ti Siniša što si podijelio s nama ovo razmišljanje i sjećanje na Fraserafina Trsatskoga koji je sad ugrađen u Trsati, zaista je Trsatski. E, razmišljajući o tome kako sveti Ivan pavo II kleči pred tom slikom, kao što i mnogi drugi su klečali i kao što će klečati, uvijek sam si pokušao zamisliti kakav je doživljaj i, i što je zapravo to što u nama budi tu nadu, što u nama budi tu ljubav i što u nama budi tu prisnost sa Marijom. I kada si u jednom trenutku spomenuo e, kako su to pape naših dana, onda sam se sjetio jedne knjižice e, pokojnog biskupa Antonio Belo, sluga Božji, koja se zove Marija, žena naših dana. A iz nje ću pročitati samo jedan početak koji kaže ovako. Marija, žena svakdašnjice. Tko zna koliko sam puta pročitao, a da me nije dirnulo. No jedne večeri, taj saborski izraz, naveden ispod neke gospine sličice, pričini mi se tako odvažnim, te sam odmah išao na izvor da mu provjerim vjerodostojnost glasio je upravo tako. U broju četiri dekreta drugog Vatikanskog sabora u apostolatu laika doslovno piše Marija je na zemlji, slično svima nama, provodila život pun obiteljskih briga i napora. Dakle, Marija je živjela na zemlji, ne na oblacima. Mislio nisu zrakom lutale, kretala se u određenom krugu, okružena konkretnim stvarima. Iako ju je Bog često pozivao da iskusi trenutke ushita, nije bila pošteđena od truda da nogama čvrsto stoji na zemlji. I nekako mi se čini da je upravo to prepoznavanje kako je Marija žena ribara, kako je Marija žena pomoraca, kako je Marija žena težaka, kako je Marija žena one izgubljene djece, kako je Marija žena onih koji su u opasnosti, kako je Marija žena onih koji su u ognjici, koji su bolesni, koji traže utjehu, spasenje. To je Marija kojoj se obraćamo s pouzdanjem. I možda samo kratko u, u, u par crta opisati onu dvoranu zavjetnih darova. U njoj se nalazi zapravo to, taj izričaj zahvalnosti toj Mariji svakodnevnoj, onoj koju se obraćamo kao jednoj pored nas, a opet kraljici neba. Pa samo jedan kratki možda osvrt na tu dvoranu zavjetnih darova. Ovako, ovaj, e, uvijek kad dođem na trsat, volim otići i u tu kapelu zavjetnih darova, gdje su ljudi evo željeli hodočasnici i neki viljevi znak ostaviti ili svoje molbe ili svoje zahvalnosti koje su nam eto upravo pokazani preko tih e, darova u toj e, kapeli zavjetnih darova. ono što mene najviše u toj kapeli zadivljuje i što uvijek bi volio da svako to, da mu duboko ostane taj pogled na Marijin lik, da je tamo je i gospa Slunjska, koji su eto Franjevci donijeli na Senj pa onda na Trsat, bježeći ispred Turaka, da nas evo prisjeti da je Marija, evo je majka i naših e, zbjegova i naših bježanja, ali isto tako i naših ostajanja i naših povrataka. Evo, još nešto što bi trebalo vidjeti, pa i one zapaljene svijeće koje ljude vopale, uvijek u znak i zahvalnosti, ali i molbe žarke, a da nas uvijek prisjeti, ma Kriste svjetlo, upravo je Marija nam to svjetlo donijela i ona ga je u našim srcima zapalila i ona to svjetlo milosti Bože ljubavi, Bože prisutnosti svojim majčinskim zagovorom neprestano sigurno podržava. Hvala na ovom razmišljanju. Možda da još jedan put ponovimo poziv da se dođe majci milosti, da se dođe u zavjetnu, dvoranu zavjetnih darova, da se dođe zapaliti svijeću na tom mjestu. Evo za subotu kada je veleslavljen na Trsatu 650 godina da imamo milosti mari koji je Papa Urban evo podario ne samo Trsatsko svetište nego i naš narod. Mi organiziramo autobus iz Franjevačkog samostana kapital broj 9. Evo danas, sutra se još možete zapisati. Cijena puta je svega 70 kuna, znači vrlo povoljno i za one koji su malo tanjega džepa i mislim da se može lako evo to podmiriti onda ali svakako evo da će to biti veliki, velika milost ako budemo mogli sudjelovati mi na tome veleslavlju i tako, evo, u istinu je onda ugraditi u tu Marinu krunu i biti u žiži i Marine molitve i Marinoga majčinskoga zagovora. Evo za kraj, hvala još jedan put Fravenanciju, hvala Frasiniši, a prije svega zdravo gospod Trsacka, sveta majko milosti, okrunjena djevice, kazuj nam put svetosti. Hvala i vama, dragi slušatelji i tehnička službo Radio Marije. Nad gradom na groti sidro i lanterna ruka u neveri ti si nam spasenje za nas prosi milost svoga sina Tvoj kvar ne blišti se u bronci od zvona slanú muku na ríši od zlata, dar kruha i vina, pusto je pred tobom, jar bolí.